cho'ng bo'lgunimda manga aytib berganinglardek meni nihoyatda orzulab boqqan ekansizlar kichik vaqtimda bir qish mavsumda og'rib qolganimda sizlar meni doktorxonga opirish uchun yezimiz bilan bozor orliqidagi daryodan suv kechib o'tgan ekansizlar bu ish hargizmi esimdan chiqmaydi sizlar man o'qish ishim kirganda meni maktabga berdinglar Başlangıç maktabni bitirgandan keyin ustinglardagi farzand tarbiyalash majburiyatini ado qilish uchun meni islomiy madrasaga oborib berdinglar Mənə hunar o'rgatdinglar və min turmushli qildinglar Mən mush orliqda sizlarga nihoyatda ko'p jafo mushaqqat saldım. Mən bularni o'ylasam nihoyatda xijillik his qilaman Cənim ana, mana mən endi sizlarning üstümdəki haqqinglarni tunib yetganimda qalbimdagi imanım g'olib kelib bu ummat tortayotgan xo'rliq va zulmga chidamay sizdan dadamdan qarindoshlarimdan va shundoqla farzandlarimdan ayrilishga majbur bo'ldim man sizning roziligingiz uchun bir timim sutingiz uchun sizning tortgan jafo mushaqqatlaringiz uchun sizni bir umr yutib yursammi ustimdagi haqqingizni hargiz ado qilib bo'lolmayman jinim ona mana biz ayrilg'ili to'p to'g'ri uch yil bo'libdi sizni hech vaqt unutib qolganim yo'q mehribon allohning meni sizdek bir kuyumchan onni farzand qilganligiga cheksiz hamd sano aytaman esingizda bormi ona siz kichik vaqtlarimda menga har doim boshqalarga yordam berish cho'nglarni hurmatlash adab axloqli bo'lish to'g'risida nasihat qiladingiz va yaxshilikqa amaliy targ'ib qiladingiz bu tarbiya nasihatlaringizning hammasi faqat mening yaramliq yaxshi odam bo'lishim uchun edi Mana hozir men o'zimda sizning ashu tarbiyalaringizning natijasini ko'ryotiman. Lekin buni hargizmi mehribon Allohning hidoyatidan ayirib qaramayman. Jinim ona, sizga o'xshash barcha onalar ham o'z farzandlarining yaromliq, baxtli bo'lishini orzu qiladi. Buning uchun albatta badal to'lish kerak. Siz mendek bir farzandingizdan ayrilib turayotgan bo'lsangizmi, men sizni Allohning nazarida nihoyatda baxtli bir ona deb his qilaman. chunki bir o'g'li alloh yo'lidagi mujohid bo'lishdan iborat bu katta ne'matga xohlagan onalar musharraf bo'lolmaydi albatta mujohid degan kim bilamsiz ona mujohid bo'lsa butun maxluqotlarni tarbiyachisi ulug' allohning buyrug'iga asosan fitna tugab din butunlay alloh uchun bo'lganga qadar bu ummatning ustidagi zulm tugab har bir inson o'zining izzati bilan yashagan qadar Allah yo'lda o'zining borliqini qurbon qilib, qon kechib jang qilgan haqiqiy iymonliq, g'ururliq bir ardur. Ba'zilar biz mujohidlarni bugungi kunlarda mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli qurol-yaroq, texnika jihatdan bo'lsin, ustunlikka ega bo'lgan tavotlarning oldida masxara qilishi, ojizga chiqarishi mumkin. Lekin ular kuch-quvvatda hech qanday tanisi yo'q. Ulug' Allohning biz bilan birga ekanligini bilmiz kerak. balkim ular qo'rqqan bu o'limning qachonla bo'lmasin hamon insonga bir qatim keladiganligini bilmish kerak jinim ana mahallada qanchilgan kishilarning bolalarining haroq ichib jidal majra sabab bilan iymonsiz ketib qolganligini bilamsiz a shu iymonsiz ketganlar oxiratda nima kun ko'rar ularning ota onasi oxiratda nima kun ko'rar jinim ana siz va sizga o'xshash iymonliq onalar yaxshi ko'rgan farzandlarining bundoq holatda dunyodan ketishini shundoqla o'zining va farzandining oxiratda do'zaxga mahkum bo'lishini hargiz xohlamaydi albatta jinim mana siz mendan mushundoqla ayrilib qolarmanmi deb hargiz qayg'urmang mana bu zaminda faqat alloh rizoligi uchun bizga o'xshash ayrilgan onabollar nihoyat ko'p man sizning qalbingizga ig'ri keldi deb xo'shmi demay ketib qolgan bo'lsam agar Alloh yo'lida jihad qilmasang, bergan sutimga rozi emas deb onlari o'zi jabdib yo'lga solgan nurg'un mujohid qarindoshlarimizmi oramizda bor. Albatta sizga va ularga o'xshash aqlli iymonliq onlar bir yoki bir necha farzandlarda ayrilib qilishga rozi bo'ldiki, hargizmi bu dinning, bu ummatning xo'rlanishiga qilcha rozi bo'lmaydi. Jinim ona, siz kichik vaqtlarimda yordam berish uchun nasihat qilgan ojiz mazlumlar mana mushular emasmi ulug' robbimiz bizga xitob qilib ey mo'minlar sizlarga nima bo'ldiki alloh yo'lida jihod qilmaysizlar va duo qilib ey parvardigorimiz bu aholisi zolim shahardan bizni chiqarg'in o'z dargohingdan bizga bir iqdorchilik qilg'ichini muyassar qil o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz allar ojiz ayollarni va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar deb bizni shu ojizlarni qutqizishga chaqirayotgan tursa va payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam mo'min mo'minning qarindishi uningga zulm qilmaydi uni zulmni tashlab qo'ymaydi agar yordam so'rsa yordam qildi degan tursa biz robbimizga va payg'ambarimizga osiy bo'lib qandoqmi jihad qilmay tura olamiz qandoqmi shu ojiz mazlumlarning zulm tortishiga qarab bu iymonimiz bilan sukut qilib tura olamiz jinim ona siz balkim o'g'lingizni qandoqroq yashayotgandir turmushda qiynalib qolgandimi deb o'ylab qoldigansiz lekin biz bo'lsak sizlar hech bir o'ylab boqmagan nihoyat yaxshi bir hayotda yashayotimiz biz mehribon allohning mening yo'limda hijrat qilganlarga o'ylamgan yerda rizq beraman degan va'dasini haq topdik atrofimizda dunyoning har qaysi joylardan kelgan bir-biridan taqvo, bir-biridan axloq go'zal nurg'un mujohid, muhojir qarindoshlar bor bo'lib, ular bir-biriga nihoyatda sadoqatman. Ular o'zaro bir qursoq qarindoshlardanmi ortiq samimiyat bilan muomala qilishadi. Hatto ba'zi qarindoshlar bu mujohid qarindoshlardan o'zining bir qursoq qarindoshlardan his qilib boqmagan tashliq va mehribonlikni his qiladi. na turalg'u na kiyim kechak na yemak ichmak deydigan hech bir g'am qayg'imiz yo'q farzandlarimiz bo'lsa kufri tog'utning hech qandoq bir hiyla mikra aralashmagan haqiq islomiy madrasada islomga uyg'un ta'lim tarbiya bilan tarbiyalanyotidi balog'at yeshiga yetgan o'g'il farzandlarimiz qo'llarga qurol ilib askariy bilimlar bilan tarbiyalanyotidi mana vatanda bo'lsa allaqachon ashu nijiz tag'utlarning razil sessiq qonunlarning qurboni bo'lib o'z taqdirining kofirlarning qo'lida axlat to'nglarga tashlanmoqchi bo'lgan umoq 4 va 5 navrlaringiz bo'lsa sap suzuk bir islomiy muhitda g'amsiz o'ynab kulib yashamoqda qiz ayollarimiz bo'lsa shu razil tog'utlarning turli tekshirishlarining sababidan o'zining qadr qimmatiga iffat numusiga ega bo'lolmaydigan shu nijis muhitning asoratidan qutulib yaratgan Rabbiga taqvolik qilib, o'zaro iymonlashib, ularning va farzandlarining ustidagi haqlarini ado qilayotgan holda yashamoqda. mujohid yigitlar bo'lsa, uzundan buyon shu zolim tog'utlarning zulm sababidan barpo qila olmay kelgan sunnatlarni ahyo qilib, islom nurlarini butun jahonga tarqitish uchun robbimiz buyurgan jihad tayyorligini qilish bilan birga qo'llarga qurol ilib dunyodagi barliq tog'utlarning qalbiga qo'rqinch silib haqiqiy iymonga loyiq ar ummatning shirlar bo'lib yashamoqda navoda biror musulmon kishi biz mujohidlarning hayot faoliyatimizga nazar soldigan bo'lsa inshaalloh sahobalarning hayot faoliyatining tasvirini ko'rgandek bo'ladi jinim ana bu so'zlarim qandoqdir sizning ko'nglingizga tasalli berish uchun mundaqla deb qo'ygan so'zlarimiz. Agar siz bizning bu hayot faoliyatlarimizni o'z ko'zingiz bilan ko'rgan bo'lsangiz, cho'qim inimni ham bu karvonga yo'lga solgan bo'lardingiz. Jinim ana, navoda sizning va ashu onalarning o'g'il qizlari tog'otlarning zulmga uchirgan turmalarga qamalgan izzat obro'yi dafsanda qilingan bo'lsa, bularni yordamsiz tashlab qo'yib iymon da'vosi qilayotgan kishilarga siz va ashu onalar qanday qaraydigan bo'lgaydinglar agar biz shu mazlum musulmonlarning ustimizdagi musulmonlar haqlarini ado qilmay ularni yordamsiz tashlab qo'ysak qani bizniki iymon qiyomat kunida robbimizga nima deb javob berarmiz jinim ona mehribon alloh bizga iymon islomdan iborat buyuk ne'matni ato qildi shundoqla o'g'lingizni shu jahiliyat tumonlari besib ketgan zimindan qutuldirib mana bu hijrat jihad ziminiga musharraf qildi Mana men mushu ne'matning shukronasini ustimdagi imoniy majburiyatlarni to'liq ado qila olsam, o'zimni Robbimga shundoqla sizga yuz kela olayman deb qarayman. Shundoq bo'lganda siz ham ustingizdagi Allohning omonatini zoya qilib o'tmay, joyiga yetkazgan bo'lasiz. Shunga sizdan va barliq iymonliq onlardan bu ummatning dardiga yetadigan Salahuddin Ayyubi, Umar Muxtar, Muhammad Fatih, Usama bin Laden va Hasan Mahsumlardek shir yurak, jasoratlik o'g'lonlarni ko'plab tarbiyalab chiqishinglarni va bizga o'xshash mujohid o'g'illaringlardan rozi bo'lishinglarni biz mujohidlarning har vaqt Allohning yo'lida sabit bo'lib, nijotlikqa, nusratga erishimizni, shundoqla oxirida hayotimizda maqbul bo'lgan shahodatga yetishimizni talab qilib, chin qalbinglardan duo qilishinglarni so'rayman. She'r Ana mendan rozi bo'l. jam bo'lattiq heyt oyim ota ona qarindosh o'tdi mana qancha yil bo'lolmadik biz sirdosh heytlashdiq birlikda urug' tuqqan al aro sig'inishliq ichida tabrik yozdim dil yara tabrik bo'lsin oyiming ona bugun bayraming faqat man yo'q yiningda atrofingda bollaring xushal o'ssin kunlaring ana doim omon bo'l hicranımğa sabır qil ana mendin razı bol hurmat bilan ruqiya va nafisaning dadisi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh كمناديك بقلب أثقلته النائمات فأرى طيفك حولي سطعا كالنيرا لست أخشى من ممات عدو كبير غير أني لو أراك يكشف القلب الحزين يكشف القلب الحزين أمي لا لا تسألي أين تمضي خطوتي قد عزمنا أمرنا لحياة حرة